Raidījums Kristīti un Sūtīti. Kā baznīca pilda Kristus pavēli sludināt evaņģēliju līdz pat zemes robežām, kur ir tās robežas, kur beidzas mūsu ieinteresētība un informētība, rūpes un solidaritāte, lūkšana un sludināšana. Raidījums par misijām pasaulē. Lai top slavēts Jēzus Kristus. Studijā priesteris Rihards Rasnacis, pāvesta misiju darbu Latvijas nacionālais direktors. Un, uh, ik trešdienu nu, uzrunāju jūs, lai stāstītu par um, baznīcu misiju zemēs, baznīcu pasaulē, lai mēs labāk apzinātos mūsu kopību ar kristiešiem, visā plašajā pasaulē, un arī mūsu atbildību par to, lai evaņģēlīja vēsts aizsniegtos eh, līdz eh, visām tautām un līdz zemes robežām. Um, oktobris baznīcā bija sanāca, kā um, misiju mēnesis. Savukārt um, novembrī īpašu vērību pievērsām uh, vajātajiem kristiešiem, apzinoties to, ka uh, Arī mūsdienās ir tik daudzas vietas, kur kristieši piedzīvo um, vajāšanas. Uh, arī fiziskas, uh, tad arī dažādas institucionālas vajāšanas. Un, um, pie mums studijā divus raidījumus viesojās arī baptistu mācītājs Pēters Eisāns, uh, stāstot arī par to, ko viņš dara un līdzdarbojas lai palīdzētu vajātajiem kristiešiem un lai arī nu, mēs atsauktos aicinājumam lūgties par vajātajiem kristiešiem. Uh, arī stāstiem par kalendāru, kas ir pieejams uh, nākamajam gadam, kur katrai nedēļai ir izvēlēta viena valsts, par kuru lūgties. Tad uh, Tomēr, turpinot šo vajāto kristiešu tēmu, šodien vēlos runāt par Eritreju. Uh, Eritreja, kas ir uh, uh, austrumu Āfrikas valsts, nedaudz pastāstīšu gan par šo pašu valsti, gan arī par to, ar kādām grūtībām saskaras kristieši šajā zemē, kur jā, arī ir viena no tām valstīm, kura tiek, kurai tīpaši tiek pievērsta uzmanība, runājot par uh, um, kristiešu vajāšanām. Um, tātad, uh, kur atrodas uh, Eritreja? Um, nu, ja mēs skatāmies uz uh, Āfrikas kontinentu, tad varētu teikt, viņa ir labajā pusē, tāda austrumu pusē. Nu, es saprotu, Nigērija, piemēram, vairāk ir uh, uh, rietumu pusē, tad uh, kontinentam tieši pāri būtu Eritreja. Eritreja ir pie sarkanās jūras, un viņai ļoti gara robeža sarkano jūru. Pāri jūrai ir Saudārābija, un nedaudz uh, arī vēl uh, pāri jūrai var redzēt gan Saudārābiju, gan Jemenu. Un, lūk, arī teiksim, Jemenu zinām, ka tā ir viena valsts, kur notiek uh, kristiešu vajāšanas. Tad, um, jā, tāpat arī um, ar uh, Sudānu robežojas šī valsts, tātad varam saprast šo, uh, šo reģionu nu, nedaudz zemāk uh, par Ēģipti, jo arī uh, Ēģiptes uh, daļa Eģiptes eh, um, robežojas ar sarkano jūru, un tad eh, mm, nedaudz vēl zemāk ir eh, Eritreja. Un jāsaka, ka pats šis eritrejas vārds ir nu, saistīts ar tieši sarkano jūru. Um, jo arī pats nosaukums nāk no uh, grieķu valodas, kur sarkans ir Eritreja. Um, valsts lielākā pilsēta un galvaspilsēta Asmera. Un, um, jau teicu, jā, ka Eritreja ir apmēram 1000 km gara jūras robeža ar sarkano jūru. Valsts kopējā platība ir uh, 117 1600 km2. Iekļaujās arī Dahlakas salas. Un, eh, līdz ar to Eritreja ir 101. lielākā valsts pasaulē pēc platības. Eritreja ir viena no jaunākajām Āfrikas valstīm. 93. gadā tā referenduma palīdzība ieguva neatkarību no Etiopijas. Un, um, Nu, mums būs vieglāk atcerēties šo gadu, jo tas ir gads, kad Latviju apmeklēja um, Pāvests Jānis Pāvils II. Um, tātad uh, Eritrejas nosaukums, kā teicu, no grieķu valodas cēlies uh, Eritraja uh, sarkanā, uh, grieķiski uh, līdz 16. gadsimtam tā ietilpa Etiopijas impērijas eh, sastāvā, bet pēc tam to iekaroja Osmaņu impērija. Un 19. Eh, gadsimta eh, beigu posmā reģionā ienāca Itāļi, kas vispirms iekaroja Asebas pilsētu, bet pāris gadus vēlāk visu pārējo apgabalu. Un 1890. gadā nodibināja Eritrejas koloniju Un kad 1936. Eh, gadā Itālija iekaroja Etiopiju, abas valstis apvienoja vienā Itālijas kontrolētā zemē. Un otrā pasaules kara laikā, 41. gadā, Etiopija ar Eritreju tā sastāvā nokļuva Britu kontrolē. Tālāk, 20. Eh, gadsimta vidū ar ANO rezolūciju Eritreju apvienoja ar Etiopiju, lai arī uh, Vairākus gadu desmitus eritrieši cīnījās par neatkarību, to viņiem izdevās panākt tikai eh, pēc referenduma 93. gadā. Un, um, mūsdienās Eritreja ir prezidentāli pārvaldīta valsts. Bet, eh, jāsaka, nu, pēdējos 30 gados eh, šo valsti nu, pārvalda autoritārs režīms, kas ir novadis nu, pie tā, ka um, daudzas eh, cilvēktiesības tiek pārkāptas. Un, um, tas nodara pie tā, ka ir daudz bēgļu no Eritrejas, un par to mēs esam dzirdējuši, ka eh, gan Latvijā ir bijuši bēgļi no Eritrejas, eh, gan citās valstīs, kur bieži vien pat kaut kāda šo Eritrejas bēgļu neapmierinātība ar to, kas notiek Eritrejā, ir pat novadusi pie kādiem grautiņiem, piemēram, 2023. gadā tādi nu, grautiņi eh, un nemieri bija pat uh, Izrēlā, kur uh, Eritrejas bēgļi bija pulcējušies pie Eritrejas vēstniecības, lai protestētu pret to, kas notiek Eritrejā, un to, ka jā, nu, Eritrejas eh, tātad, diplomāti rīkoja kādus pasākumus eh, par godu 30. Eh, gadsimtai, kopš pašreizējais valdītājs ir nācis pie varas. Un, ehm, jā, kas savukārt tik daudziem eritrejiešiem ir bijis par iemeslu, kāpēc viņiem nācies atstāt savu dzimteni. Un, jā, izvēlējos šodien runāt par Eritreju, jo uh, nu, šīs valsts bēgļus mēs bieži esam dzirdējuši, uh, pieminam tos kādos uh, ziņu raidījumos, tāpēc domāju, ka būtu labi, ja mēs nedaudz vairāk zinātu par šo valsti, um, kur, um, jāsaka, ir um, nu, reliģiskā daudzveidība valda, ir ļoti grūti precīzi zināt uh, pat iedzīvotāju skaitu. Tas atšķirās, jo dažādās uh, ziņās, tas uh, dažādos um, nu, datos ir atšķirīgi skaitļi. Daži saka, ka ir um, vairāk kā 6 miljoni iedzīvotāju, citi saka tikai nepilni 4 miljoni iedzīvotāju. Um, neviens nevar precīzi pat, uh, pateikt, cik tad īsti cilvēku dzīvo Eritrejā. Un līdz ar to arī procentuālais sadalījums uh, pa reliģijām, pa ticībām uh, nu, arī ir ļoti aptuvens. Um, ir daži dati, kur saka, ka pat 60% varētu būt kristieši. Tomēr ļoti daudz analītiķi uzskata, ka tomēr uh, uh, kristiešu un musulmaņu īpatsvars ir vienāds, apmēram puse. Apmēram 2% no iedzīvotājiem ir animisti, jeb eh, nu, vietējās, tā varētu teikt, pagānu reliģijas pārstāvi. Um, Dažs saka, kristiešu skaits pieaug, vismaz tas bija 2000. Eh, gadu sākumā, um, tātad redzam, ka kristieši saskaras ar eh, vajāšanām, un tieši institucionālām vajāšanām, un šeit iesaistās arī diplomāti. Eh, Jāsaka, Latvijai ir diplomātiskās attiecības ar Eritreju, tās tika nodibinātas jau 2012. gadā, bet eh, nu, tomēr eh, nav sava vēstniecība Eritrejā, un Eritreja arī nav savas vēstniecības, cik zinu, arī Latvijā. Jo tomēr šis savstarpējo mm, ekonomisko vai arī kultūras un turisma attiecību apjoms nav tik liels. Da, um, um, jā, un diplomāti, protams, iesaistās, lai e, rūpētos par reliģisko brīvību. Šeit ne tikai par e, svētā krēsla diplomātiem, bet, cik zinu, arī Amerikas Savienoto valstu vēstniecība Eritrejā e, ļoti nu, iesaistās, lai atgādinātu par reliģijas brīvību un asi nosoda eh, pārkāpumus, kas ir pret reliģisko brīvību. Um, protams, uh, viņi to skatās protams, plašāk nekā mēs šajā raidījumā varēsim aptvērt uh, eh, šo informāciju, jo, uh, piemēram, Amerikas vēstniecība arī iestājas par Jehovas liecinieku uh, brīvību šajā valstī un, un arī citām minoritātēm. Uh, kuras nu, tiešām jāsaka, ka ir minoritātes, jo no kristiešiem um, lielākā daļa ir um, pareisticīgie, ortodoksi, kas uh, salīdzinoši nesen ir ieguši savu autokefāliju, jo agrāk piederēja Etiopijas pareisticīgo baznīcai, un um, jā, viņi ir lielākā daļa kristiešu. Um, apmēram mm, varbūt, ka, nu, ne vairāk kā 10% no kristiešiem ir uh, katoļi. Uh, pārējie uh, ir tas, lielākā daļa pareizcīgie, un ir arī ļoti maza kopiena uh, ar protestantiem. Tad, uh, jā, iereiz esmu aizsācis šīs uh, šo informāciju par um, kristiešu vajāšanām, tad um, es um, došu tādu kopsavilkumu, ko um, šis um, tāds fonds um, palīdzību kristiešiem spaidos ir apkopojis par no, nu, uh, 22. gadu un 23. gadu. Ka, eritējas autoritārais režīms, um, arī tādā jau valdības līmenī, institucionāla līmenī, uh, pārkāp uh, brīvības izpausmes reliģijas jomā Āfrikā. Tas ir viens no tādiem izteiktākajiem piemēriem Āfrikā. Um, uh, reliģiskajām kopienām tiek prasīts reģistrēties pie varas iestrādēm, uh, lai tām tiktu atļauts praktizēt savu ticību. Taču valdība atzīst tikai četras reliģijas - Eritrejas ortodokso, katolisko, protestantu baznīcu un islāmu. Reģistrācijas process nereģistrētām ticībām ir ļoti sarežģīts un atstāja tās neaizsargātas pret vajāšanām. Neatļauto reliģisko grupu dalībnieki tiek regulāri ieslodzīti, un tiem tiek teikts, ka viņi netiks atbrīvoti, kamēr neatteiksies no savas ticības. Arī tiem, kas ievēro oficiāli atzītas reliģijas, bieži nākas saskarties ar ierobežojumiem un pretreakcijām, piemēram, piespiedu militāro dienestu. Tas varētu būt arī kā sots par savu ticības publisku praktizēšanu. Ir uh, bijuši aizturēti arī katoļu priesteri, bīskapi, arī pareizticīgie mūki un citu kristiešu līderi. Um, aizturēšana apjoms pieauga um, īpaši pēdējos gados, no pagājušā gada vidus līdz šī gada vidum tika aizturēti 218 kristieši. Pagājušā gada janvārī tika aizturēti 44 kristieši, un trīs mēnešus vēlāk 103 studenti tika aizturēti vienā policijas reidā skolā Asmaras galvaspilsētā. Tajā pašā mēnesī 44 mūki no Eritrejas ortodoksālās uh, Teva Hedo baznīcas, kas atbalstīja mirušo patriārhu um, Abune Antoniju, kuru valdība gāza tika patvaļīgi aizturēti, vēlāk viņi tika atbrīvoti. Jāsaka, šis eh, patriārhs jā, tika aizturēts un eh, arī turēts mājas arestā. Un, eh, tieši, viņš arī mira būdams tātad arestā aizturēts. Un, protams, tas arī sauc nu, daudz neapmierinātību. Un, uh, apmēram 400 kristieši joprojām ir ieslodzīti bez tiesas par uh, nu, tas, tā vaina, tas, ka viņi ir piedalījušies kādās reliģiskās aktivitātēs. Kristieši un citi, kas aizturēti reliģisko aktivitāšu dēļ, tiek turēti necilvēcīgos apstākļos, augsta drošības līmeņa cietumos. Piemēram, eh, tādā cietumā kā mājas serva netālu no Asmaras, nu, no galvaspilsētas, kas ir pazīstams ar cilvēktiesību pārkāpumiem. Aizturētie ir spiesti dzīvot netīros apstākļos, piedzīvot vardarbību un iebiedēšanu visā valsts cietuma sistēmā. Un ieslodzītie bieži tiek turēti ilgstoši bez oficiālām apsūdzībām. Lūk, tāds, tāds vispārējais ieskats uh, kristiešu stāvoklī uh, Eritrejā, bet uh, tāds, uh, lai atskan uh, viena eh, dziesma eh, tieši no Eritrejas. Un, uh, eh, Thank you. ስለዚ ናንሕና ነፍቅርካ ክብር እናበልና ነምልኽካ ፍቕርኻ ኣብ ልብና ነጊሱ ውሽጥና ባኻ ተፈዊሱ izskanēja viena eritriešu uh, dziesma, uh, dziedāja uh, ortodoksie kristieši, un uh, jāsaka, tā, tā ir lielākā kristīgā uh, konfesija Eritrejā, bet arī Romas katoļu baznīca ir pārstāvēta, lai gan ļoti maz ir tieši latīņu rita uh, kristieši, bet ir uh, Eh, eritriešu austrumu rīta katoļu baznīca, kura ir eh, um, nu, partikulārā baznīca vienotībā ar Romu, ar Svēto krēslu. Un, um, tā tika dibināta 2015. gadā, kad uh, šī teritorija uh, tika no, nu, atdalīta atsevišķi no Etiopijas uh, katoļu baznīcas. Un, uh, arī Eritrejā ir savs uh, metropolīts, un, uh, kurš uh, nu, kā, pārskata vairākas uh, uh, sufragānu diecēzes. Daudz šie te, uh, termini, kuri misiju zemēs, nu, šī, uh, šī institūcija nedaudz atšķiras no tā, kā tas ir uh, vecajā Eiropā. Un, uh, Tad liturģijā viņi izmanto um, uh, Aleksandrijas uh, ritu uh, un uh, tādā gīz valodā, kur droši vien mums būtu grūti to uh, saprast. Un, um, bet, kā jau teicu, arī Eritrejas uh, baznīca ir uh, vienota ar svēto krēslu, pat ja tā ir tomēr uzskatām uh, pie um, vai pieskaitām pie austrumu baznīcām. Lūk, tāds neliels ieskats šodien par Eritrejas baznīcu, par to, kas, kas notiek šajā Austrumāfrikas valstī, ka tur saskarās kristieši ar vajāšanām, ir īstenībā plaša baznīcas darbība. Piemēram, Salesiāņi uh, vairākas skolas vadu, un tieši arī šajās skolās ir bijušas valdības eh, no nu, tā, tāds, eh, um, teikt, apspiešanas, bet uh, aicinu šodien lūgties gan par Eritreju, gan par uh, visām baznīcām misiju zemēs. No jums atvados, kopā bija priesteris uh, Rihards Rasnacis. Alleluja! Tas bija pāvesta misiju darbu Latvijā raidījums Kristīte un Sūtīte. Vai nebūtu forši piedalīties baznīcas misijā ar savu ziedojumu? Domāju, ka jā. Izmanto iespēju ziedot Rādio Marija Latvija. Informācija rml.lv.